սահմանափակ ռեսուրսներով անսահմանափակ պահանջարկ բավարարելու արվեստն ու գիտելիքահենք տնտեսությունը ժամանակի հրամայականն է։ Վան Նովիկովի տնտեսանկյունն է եթերում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, մեր այս թողարկմանը կրկին անդրադառնալու ենք այս օրերին տնտեսական ոլորտում ամենակնարկված թեմաներից մեկին՝ ջերմոցային տնտեսություններին, դրանց առանձնահատկություններին, խնդիրներին, լուծման եղանակներին։ Ստեփանակերտի Արեշ թաղամասում հիմնված շուրջ 1350 քառակուսի մետր ջերմոցը, որտեղ վարունգ եւ պղպեղ է մշակվում, Ստեղծվել է ընկերներ Սերգեյ Գրիգորյանի և Արմեն Գարաքյանի համատեղ ջանքերով։ Առաջիկայում նրանք կընդլայնեն ջերմոցային տնտեսությունը ևս 1500 քառակուսի մետր մակերեսով որտեղ նախատեսում են զբաղվել հիդրոպոնիկ եղանակով մշակությամբ։ Թեմայի շուրջ զրուցելու ենք Սերգեյ Գրիգորյանի հետ, ում նախաձեռնությամբ նաև ստեղծվել է Արցախի ջերմային տնտեսությունների զարգացման ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը, նպատակ ունենալով միավորել Արցախում գործող ջերմոցների տնտեսվարողներին։ Պարոն Գրիգորյան, կխնդրենք ներկայացնել ինչպես առաջացավ մտահղացումը։ Նախաձեռնությունը իմ ընկերոջն էր, Գարաքյան Արմենինն է, ինք խոշոր ներմուծող տնտեսվարող սուբյեկտներից է եղել, միշտ միգ բանջարեղեն Հայաստանից ներմուծում էր եւ Արցախում իրացնում էր։ Մի օր ասաց, ինչու մենք գնում ենք դեի ջերմոցներից ենք բերում այդ ամեն ինչը։ Ուզում եմ ստեղել կառուցենք մի ջերմոց ու մենք տեղում արտադրենք, տեղում աճեցնենք Ես էլ տեսական մասը ապահովեցի այս գործին, ուսումնասիրություն կատարեցի, որը հետագայում նաև տպագրվեց 2020 թվին, որտեղ ամփոփված էին Արցախի ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման հետ կապված խնդիրները, արկա իրավիճակը, եւ ընդհանուր առմամբ այնինչը բոլորին հուզում է պահանջարկը տեղական արտադրության ինչքանով ամ տեղական ջերմոցները բավարարում մեր տեղական պահանջարկը եւ արդյունքները ստացվեց այնպես, որ մենք ընդամենը դեռ միջև պատերազմն եմ ասում, մեր 19 թվականի արդյունքներով մենք ընդամենը 7%-ն ենք ջերմոցային բանջարեղենի կապավում, այն էլ 5 բանջարեղենի մասով՝ վարունգ, լոլիկ, պղպեղ, լոբի եւ սմբուկ։ Բացի դրանից նաեւ ուսումնասիրության մեջ ամփոփվել են այնպիսի տվյալներ, թե ինչ առավելություն նաև ունի Արցախը ջերմոցային տնտեսությունների զարգացման հետ կապված եւ առավելությունից մեկը այն է, որ մենք կարողանում ենք ջերմությունը ապահովել նաեւ փայտով, որը մեր համար ինքնարժեքի մեջ այդքան էլ մեծ բեռ չի հանդիսանում։ Ճիշտ է, հիմա մի քիչ թանկացել է փայտով, բայց նաև նրան շնորհիվ որ մենք հիմա եւ փայտի վառարաններով ենք տակացնում եւ գազի մենք այս բլոկադայի ընթացքում հնարավորություն ունեցանք աճեցնել եթե միայն գազով լիներ մեր ջերմոցը կցրտահարվեին հասկանալի պատճառներով, քանի որ գազի խափանումներ կային։ Կարող ենք ասել, որ ներկա իրավիճակում փայտով ջերուցումը ջերմոսների բացի այն տնտեսական շահավետությունը, որ դուք ուսումնասիրել եք, այժմ նաև ռազմավարական նշանակություն է ձեռք բերել, քանի որ գազի բացակայության դեպքում կարող է օգնել, որպեսի ձմռանը օրինակ ջերմոցներից բերք ունենանք նման իրավիճակներում։ Տեսեք, փայտով ջառուցել ինքը մի քիչ կարող շահավետ լինի գազի համեմատ, բայց քանի որ ինքը շատ աշխատատար է, եւ դու անընդհատ պետք է այդ փեջերի կրակապահովես, բայց գազինը այլ ձև է, ինքը ավտոմատ ջերմաստիճանը երբ հասնում է քո նշած ջերմաստիճան, ավտոմատ վառվում է, ավտոմատ անջատվում է եւ նաեւ փեդով մարդկային գործոնը ավելի շատ է, ինչը ռիսկային է ավելի։ Դրա համար գազով է ավելի նպատակարար, բայց մեր պայմաններում քանի որ խափանումներ կա գազի եւ որոշակի ավելի շատ ռիսկեր կա, ավելի լավ է մենք միշտ այլ ընտրանք ունենանք։ Եթե մենք կառուցում ենք ջերմոց, մենք պետք է հաշվի առնենք այդ հանգամանքները։ Նույնիսկ լույսի պարագայում մենք պետք է այլ ընտրանք միջոցներ ունենանք լույսի խափանումների ժամանակ, որ เป զի ասենք դրիժոկ միացնենք, բենզին ունենանք, որովհետև սա այնպիսի մի տնտեսություն է, որ դու իրավունք չունես սխալվել եթե դու մի օր չկարողանաս իրան բույսին ճիշտ աճեցնել, ինչ պետքա բույսին տաս, ինքը անդրադառնալու է բերքի վրա նաև կարող է ընդհանրապես ծրտահարվի որոշ դեպքերում մենք արդեն այս պայմաններում ունեցանք այլ ջերմոցներում նման դեպքեր այստեղ վարունգ, պղպեղ եւ լոլիկ եք հաստորեն մշակել բայց կարծես թե գերակշռում է վարունգը։ Ընդհանրապես գերակշռում է պղպեղը, որովհետև ջերմոցի 1/3-ն է վարունգը, լոլիկը շատ քիչ է, հիմնականում պղպեղա 2/3-ը ջերմոցի։ Մենք եթե իմանայինք, որ եթե շրջափակման մեջ կընկնեինք, մենք ուրիշ սորտ վարունգ կաճեցնեինք, որը հիմա արդեն կքաղեինք ու բավականին վաղուց կսկսեին քաղել, որովհետև այս սորթի վարունգը ինքը մի քիչ բարձրաժեք սորթ է եւ մի քիչ ուշա տալիս եւ քիչ քանակությամբ։ Բայց ընտրությունը Արմենին էր ինքն էր այդ հարցերի լուծումը տալիս, որովհետև ինքն է ավելի լավ շուկային տիրապետում, իմանում է երբ ինչ ապրանք պետք է ցանվի, ու նաեւ նախատեսում է երբ հաճելու եւ ինչպես է իրացնելու։ Բայց ինքներ չէր իմանում, որ մենք շրջապական մեջ կընկնենք, դա համար էս ունենք այն ինչ հիմա ունենք, Եվ ես էլ էլի ված արդյունք չի, եթե մենք այս պայմաններում կարողացել ենք աճեցնել, արդեն լավ է։ Ուղղակի վարունգի թփերը այնքան փարթամ էին, որ առաջին հայացքից կարծես թե ավելի մեծ տարածք են զբաղեցնում։ Նշեցիք նաև, որ կան բարձրարժեք մշակաբույսեր, որոնք հեշտ են մշակվում։ Այնպիսին, ինչպիսին ձեր այսօր մշակվող վարունգն է։ Ոչ թե ավելի հեշտ են մշակվում, բարձրարժեքը կապված է նրանից դու երբ ես բերքը ստանում։ Ջերմոսների հենց իմաստը նրա մեջ է, որ դու կարողանաս ձմռան սեզոնին կամ ուշ աշնանը կամ վաղ գարնանը կարողանաս բերք ստանալ որ เป զի դաշտային բանջարեղենի հետ քո ապրանքը շուկայում չխառնվի։ Այսինքն ձմռան սեզոնին ինքը ավելի թանկաբանջարեղեն է լինում եւ հենց ջերմոցի իմաստը նա է որ դու պետքա կարողանաս հենց այդ զմռան ամիսներին բերք ստանաս իսկ դա համար քեզ ջերուցում է պետք որ մեր մոտ դեռ այդքան էլ զարգացած չի քանի որ ջերմոցների մի մեծ մասը առանց ջերուցման է եւ հենց այդ խնդիրներն էլ պետքա մենք լուծենք որ เป զի կարողանանք բանջարեղենը որ բարձրարժեք է հա համարվում, ինքը ձմռան ամիսներին բոլոր ջերմոցներ շահագործողներն կարողանան ձմռան ամիսներին բերք ստանալ։ Եվ եթե մենք կարողանանք դրան հասնենք, բլոկադան հենց ցույց տվեց, չէ՞, այդ հերթերը, որ մենք տեսնում ենք բանջարեղենի։ Հենց կապված է դրա հետ, որ մենք մեր ջերմոցների ձմռան ամիսներին բերք չեն ստանում։ Այս պայի դրությամբ մենակ թաղավարթում Թոմասյան Արմենի ջերմոսն է, որ ինքը վարունգ է ստանում, բավականին քանակությամբ եւ այս ջերմոսնա որ էսա միջև շաբաթ էլի կսկսենք բերք ստանալ հենց նաև ես ուզում եմ ասել որ այդ տվյալները որ տեղյակ եմ դա կապված է նա հետ որ մենք նաև փորձել ենք միավորել այդ բոլոր ջերմոցային տնտեսությունները վերջերս մի ամիս էլ չկա որ ստեղծել ենք Արցախի ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման ասոցիացիա եւ նպատակը դա է որպեսզի ամեն մեկը որ զբաղվում է այս գործով կարողանա մեկը մյուսին փորձի փոխանակման միջոցով օգուտ տալ եւ նաեւ մենք ինքներս տեղում կարողանանք այս ոլորտի հետ կապված բոլոր խնդիրները վերհանել առաջարկություն անել կառավարությանը, նախարարությանը եւ այս ճյուղը զարգացնել, որովհետեւ այս մշակույթը դեռ մեր մոտ նոր-նոր է սկսում զարգանալ եւ եթե մենք համատեղ գործենք, ավելի շուտ կզարգանանք, ավելի շատ բերքատվություն կապահովենք։ Պարոն Գրիգորյան, ի սկզբանե հենց մեր հաղորդաշարն էլ երբ սկսեցինք, այն տեսանկյունից մտեցանք, որ արդյոք Արցախում արկա է համապատասխան գիտելիք եւ փորձ։ Դուք ինչ կարծիքի եք, ինչն է պակասում, ինչ է անհրաժեշտ անել դա ձեռք բերելու համար։ Գիտեք, շատ լավ հարց է դա, քանի որ մեր մոտ դեռ զարգացումը գնում է մակերեսի ջերմոցային տնտեսությունների մակերեսներն են ավելացնում, կարծես թե նախարարության ծրագրերն էլ պատերազմից հետո դրան էին ուղված, բայց մենք նաև պետք է մտածենք ինչպես զարգացնենք այս ջերմոցային տնտեսությունների վարման մշակույթը ինքը չի զարգացել այս մշակույթը միջև հիմա մեր մոտ եւ շատերը սրան անդրադառնում են որպես հողագործություն, որը այդքան էլ այդպես չի։ Սա ավելի շատ արտադրություն է, հաշվեք ֆաբրիկա է, որ դու պետքա կարողանաս ճիշտ կազմակերպել եւ ոչ թե ինքը պետքա ավանդական ձևերով հողագործության վերաբերվես, այլ պետքա վերաբերվես որպես ժամանակակից տնտեսության եւ պետք է հակեցնես ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Օրինակ մենք ջերմոցում սարք ունենք, որը ջերմաստիճանի անկման դեպքում զանգում է մեզ հեռախոսին։ Մենք պետք է կարողանանք հերվից կառավարել ջերմոցը։ Մենք պետք է on-line յուրաքանչյուր վարքյան իմանանք ջերմոցում ինչ ջերմաստիճանն է, ինչ խոնավությունն է։ Այդ ամեն ինչը, որ เป զի ուղղված նրան, որ เป զի մենք կարողանանք ավելի շատ բերքատվություն ստանանք եւ բույսին տանք այն ամենը, ինչին իրան արժանաժեստ է մաքսիմալ բերքատվության համար։ Նաեւ մենք պետք է զարգացնենք հիդրապոնիկ եղանակով աճեցումը, որովհետեւ դա էլ է շատ մեծ բերքատվություն ապահովում, հենց մյուս ջերմոցը այդ եղանակով ենք աճեցնելու։ Ծրագրերի արդյունքում նաև կան մարդիկ, նաև մեր ասոցիացիա անդամները, որոնք անում են, հենց նոր սկսում են այդ փորձը այստեղ ներդնելը եւ արդյունքները ժամանակի ընթացքում կտեսնենք, ես կարծում եմ, որ մեկս մյուսին օգնելով պետք է հասնենք դրան, որ մեր պահանջարկը գոնե կարողանանք բավարարել։ Իսկ ինչպես դրան հասնել, դա եւ ինչպես նշեցի, մեկս մյուսին օգնելով եւ Հայաստանից մասնագետենք հրավիրելու եւ ինչու ոչ մեր ջերմոցային տնտեսությունների մենատնտեսներին կողարկենք վերապատրաստումների, նաեւ ինչու ոչ արտերկիր։ Անհրաժեշտություն կա ամեն դեպքում։ Իհարկե, անհրաժեշտություն միշտ էլ կա, որովհետեւ սա այն ճյուղերից է, որ ինքը անընդհատ զարգանում է, դու չես կարող ասել մենք եկել ենք հասել ենք մի մակարդակի, որ մեզ էլ ոչ մի բան պետք չի գիտելիք պետք չի։ Միշտ դու պետք է զարգացնես, պիտի աշխարհի հետ համահունչ քայլես առաջ։ Օրինակ շատ հետաքրքիր է Հոլանդիայի փորձը, որ շատ փոքր երկիր է, բայց աշխարհի բանջարեղենի մատակարարման արտահանման ծավալներով երկրորդ տեղն է զբաղեցնում։ Առաջի տեղը Ամերիկան է զբաղեցնում, բայց պատկերացրեք Ամերիկայի տարածքը եւ Հոլանդիայի տարածքը ինչ տարբերություններ է։ Դա իրաց ջերմոցային տնտեսությունների զարգացման շնորհիվ այդ ամենին հասցելու իրատնտեսությունն էլ է դրանից շատ ավելի հզոր։ Եվ սա մեր համար ոչ միայն տնտեսության զարգացման համար է, չնայած իր այդ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը էլի շատ ուժեղ է, բայց սա առաջին հերթին մեր բարենային անվտանգության համար պետք է մենք աշխատենք, որ เป զի կարողանանք մեր բնակչության բարենի խնդիրը լուծենք։ Պարոն Գրիգորյան, շրջափակման այս պայմանները, ստեղծված իրավիճակը եւ դասերը ինչ որ փոփոխություններ կմցնեն ծրագրերում, այսինքն մշակաբույսերի ընտրության հարցում։ Մշակաբույսերի ընտրության հարցում չէ, մենատնտեսը ինքն է որոշում ինչ բույս է ուզում աճեցնի։ Ճիշտ է, լավ կլինի որ เป զի նենց պլանավորվի, որ ինչ որ մի բույսի արտադրանքի ավելցուկ շուկայում չառաջանա կամ պակասուր չառաջանա։ Դա համար հենց ասոցիացիանել այդ խնդիրներին է անդրադառնալու եւ ինչ որ չափով կարողանալու է լուծել բայց մենք նաև խնդիրներ ունենք որ մենատնտեսը ինքը բույսը աճեցնում է պետքա կարողանան պետություն այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ առանց խնդիր իրացնի։ Այսինքն համապատասխան կարգավորումներ, ենթակառուցվածքներ պետք է լինի, ընդհանրապես եթե նաև մենք մենակ ջերմոցային տնտեսությունների չանդրադառնանք ընդհանրապես գյուղ ոլորտում, գյուղացին պետք է մենակ մտածի ինչպես բարձակարգ լավ բերք հաճեցնի եւ իրացման մասին այդքան էլ ինքը չպիտի հոգա քանի որ այդ խնդիրներին հետ էլ առնչվելուն պես ինքը հիասթափվում է եւ չի զբաղվում դրա հետ շրջափակման այդ հետևանքները հենց նա է որ մենք ինքներս պետք է ունենանք այդ ամեն ինչը եւ քանի որ ձմռան պայմանները Սա հենց վերաբերում է ջերմոցային տնտեսությունների զարգացմանը։ Մենք պետք է այս ոլորտը զարգացնենք, քանի որ մենք միջև պատերազմ էինք ասում, որ սա արդիական է, պատերազմից հետո ինքը ավելի ու ավելի արդիական աստացվել, քանի որ նաև չէ տարածքներ ենք շատ կորցել։ Իսկ երկրորդը, որ նշեցիք հիդրոպոնիկ եղանակով, շատ ենք լսել, սակայն պատկերացում չկա։ Ինքը իրենից ինչ է ներկայացնում Հիդրոպոնի եղանակը ինքը իրենց ներկայացնում է այնպիսի մշակության ձև, որը դու ինքդ ինչ տալիս ես բույսին, հենց այդ քո տվածնել բույսը վերցնում է։ Այսինքն, եթե մենք գրունտում ենք անում, հողի մեջ ենք աճեցնում բույսը, հողի մեջ շատ, ասենք, վիտամիններ կա, չէ, պարտանյութեր կա, եւ ինքը նաեւ ինչ որտեղ խանգարում է, որ դու հաշվես ու ստույգ իմանաս ինչ ես տալիս բույսին, որովհետև հողն էլ է վերցնում, հողն էլ է իրան հիվանդություն է տալիս, բայց սիդապոնի եղանակը ոնց որ բամբակի մեջ ես դու աճեցնում բույսը եւ ինչ տաս դու բույսին էտել վերցնելու է եւ այդ մեթոդով դու կարողանում ես նաեւ որոշել քո բերքի չափսերը, համային հատկանիշները, ամեն ինչ կառավարման ենթակա է այդ եղանակը Իսկ տեխնոլոգիաները թանկ արժեն ձեռքբերման կամ ներդրման համար անհրաժեշտ Դե եթե մենք համեմատենք ավանդական զուտ ջերմոցի կառուցվածքին, որ սարքում են շատերը, այո, բավականին մի քանի անգամ ավելի մեծ ներդրումներ է պահանջում, բայց միանշանակ արդարացված է, որովհետև եւ քո չարչարմունքն է քիչնում, եւ հիվանդություններն է քիչնում, եւ հեշտ է կառավարվում եւ ամենակարևորը բերքատվությունն է մեծանում նաև որքանով նկատեցի աշխատատեղեր են ստեղծվել քանի աշխատող կա մենակ էս ջերմոցում որ 1350 քառակուսի մետր է 1300 150 էս մեկն է 1500 այն մեկ հիմա 4 հոգի աշխատում են արդեն ինքը աշխատանքը մի քիչ բերքի հետ կապված է, բույսի հետ կապված է, հիմա այն փուլն է, որ որոշ դեպքերում 4 հոգին էլ է քիչրնում։ Հեսա արդեն որ սկսենք բերք քաղելը օրալնելու 10 հոգի են աշխատելու։ Ինքը նաև աշխատատեղեր ստեղծելու համար է շատ լավ, մանավանդ եթե մենք գյուղարանքներում էլ փորձենք զարգացնել, գյուղացիների համար աշխատանք հապահովենք։ Իսկ կլուծվի նաև աշխատանքի աշխատատեղերի լուծման հարցը կա իհարկե եւ նաեւ հարմար աշխատատեղ է, էլի տակ ապահով այդքան էլ ծանր գործ չի, կանայքել են կարող աշխատել եւ հիմնականում ասեմ դες որ կանայք են աշխատում։ Դրա համար ինքը ամեն տեսանկյունից մեզ անհրաժեշտ ոլորտա, որը մենք պետքա զարգացնենք։ Միշտ հետաքրքիր եղել նաեւ այս հարցը։ Ամռանը ջերմոցում աշխատանք կա։ Ամռանը բույսը, որ դնում ես հողի մեջ, դու կարող ես կլոր տայի իրան պահել և բերք ստանալ, բայց հիմնականում ամռան սեզոնին նախապատրաստում ես ջերմոցը աշնան ձմռան բերքատվությանը, որովհետև ամռանը այդքան է շահավետ չի, քանի որ դաշտային բանջարեղենը դուրս է գալիս շուկա եւ գները իջնում են։ Սովորաբար այդ ժամանակահատվածը օգտագործում են ջերմոցի տերերը, որպեսզի իրանք ջերմոցը նախապատրաստեն, հողային աշխատանքներ կատարեն, որ เป զի աշնանը եւ ձմռանը բերք ստանան։ Բայց հիդրոպոնիկ եղանակով դու կլոր տարի ստանալու ես եւ նաեւ ամռանն ես բերք քաղելու իհարկե։ Իսկ ծախսը որքան ժամանակ անց կարող է արդարացնել, այսինքն փակել այդ ծախսը եւ արդեն սկսել շահույթ տալ։ Հենց առաջի տարում դու կարող ես քո ներդրման զգալի մասը հետ բերել, եթե ճիշտ մշակությունով զբաղվես եւ քո ուզած արտադրանքը ստանաս։ Իմ կարծիքով երկու տարի լավ ջերմոց աշխատ տեսնելուց հետո այդ ներդրումը հետ է գալիս։ Շնորհակալ ենք ձեզ, պարոն Գրիգորյան, հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար եւ ձեր նախաձեռնած աշխատանքին, ծրագրերին, նաև կապված հասարակական կազմակերպության ասոցիացիայի հետ հաջողություններ ենք մաղթում հնարավորին շուտ դրանք իրականացած տեսնելու ակնկալիքով։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ, հենց այս ամեն ինչի իմաստը նաև ասոցիացիային եւ այս ամեն ինչի վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանակումը կապված անհայտ, որ เป զի մարդիկ շահագրգռված լինեն զբաղվել սրանով, որովհետեւ եթե մենք կարողանանք այս ոլորտը զարգացնել, մենք դա զարգացնելու ենք ընդհանուր մոտեցումներով, ընդհանուր մարդկանց շահագրգռվածությամբ որ เป զի այս դժվար իրավիճակներում մենք կարողանանք ինքնաբավ լինել, սա մեր բոլորի մտածման անհրաժեշտություն է պահանջում։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Արցախի ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար տնտեսագետ Սերգեյ Գրիգորյանը։ Ավարտին մտեցավ տնտեսանկյուն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք